вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у Найвялікшая тайна курапатцкага лесу не ў тым, што тут пахаваныя тысячы бязвінных ахвяраў савецкага рэжыму. Гэта факт. І цяпер справа археолагаў і архівістаў высвятліць канкрэтна, хто і каго расстрэльваў. Няма загадкі і ў тым, як і чаму сённяшні рэжым трактуе сталінскія рэпрэсіі. Дзякуй Богу, знаходзяцца людзі, якія ствараюць у курапатах ды да і па ўсёй Беларусі народны мемарыял. Бясконцае мноства разных разгадак чакае нас па выніку раскрыцця прыватных чалавечых лёсаў, але найвялікшая тайна курапатскага лесу ў іншым. сёлета мінае 20 гадоў з таго моманту, як праўда пра курапаты была прамоўленая на ўвесь свет. Гэтае адкрыццё стала адпраўным пунктам для перамен у Беларусі. Усе наступныя падзеі, дзяржаўнасць мовы, забарона кампарты і абвяшчэння незалежнасці былі непасрэдным вынікам таго стану, які перажыло грамадства ад праўды пра курапаты. Але з гэткай жа раптоўнасцю, з якой беларусы пераняліся трагедыяй курапатаў і пайшлі на перамены, яны і адмовіліся ад гэтых перамен і вярнуліся ў ранейшы стан здранцвення з нагоды размоваў пра сталіншчыну і камуністычны тэрор. Чаму? Чаму курапатаў, якія сталі штуршком да перамен, на тое, каб перамены адбыліся і сталі незваротнымі, не хапіла. Вось, на маю думку, найвялікшае сёння тайна курапацкага лесу. Адзін з тых пяцёх чалавек, якія першымі апусцілі рыдлёўкі ў курапатцкую зямлю, быў сяржук вітушка, тагачасны лідар нефармальнага аб'яднання талака так атрымалася что я быў добра знаёмы з яноным пазняком і ён да мяне меў давер і аднойчы шапнуў на вуха что трэба быць у такі такі дзень у такім такім месцы чаго не сказаў і прасіў нікому не гаварыць я прыехаў у там оказалася э, легкавая машина быў пазняк быў яўген шмагалёў і было яшчэ пару чалавек і мы вот у пяцёх тады паехалі у тыя курапаты толькі там пазняк нам расказаў дзе мы і што мы будзем рабіць што мы будзем шукаць і было патлумачана нам што от калі нейкая міліцыя там ці просто чужы чалавек нешта спытаецца то мы просто робім раскопкі пазняк як археолог у мае адкрыты ліст мае права праводзіць раскопкі одну другую яму раскапалі і былі ў роспачы што ну а можа і няправда яно недзе так э, пазняку і верылася і не верылася што такое можа быць і тут знайшліся э, памаглі нам э, мясцовыя хлапчукі яны спыталіся што вы тут шукаеце і павялі А вось што мы знайшлі паказаць што яны знайшлі а яны яшчэ раней вырашылі сабе зрабіць зямлянку і адну яміну вельмі глыбока у раскапалі метраў на 5 у глыбіню і там выйшлі на пласт пахаванняў на тыя чарапы з прастрэленымі дзюрочкамі ў патыліцы. Пазняк тады гэта ўсё сфатаграфаваў. Некалькі чарапоў нават было дастана, пакладзены ў скрынку. Паехалі мы тады ў бараўляны. была заведзеная крымінальная справа. І праз тыдзень мы зноў сабраліся і з пазняком разам паехалі ў суседнія вёскі. Цна, Ёткава і гаварылі з людзьмі. Пажылыя людзі расказвалі пра сваё дзяцінства, як тады яны малымі дзецьмі цікаўнымі бегалі ў тыя курапаты знаходзілі дзюркі ў плоце подбягалі да тых магілаў все гэта бачылі все гэта чулі э, і галоўна ж кожны вечар гэтыя стрэлы гучалі ось ну і тады талака узялася пасля таго як выйшаў артыкул там быў зроблены мітынг э, туды прыйшло много людзей мы былі ўражаны як много людзей э, сабралася на той мітынг і міліцыя стаяла побач ніхто нас не разганяў яны слухали просто слухали я думаю что для іх таксама гэта было таким шокам таким адкрыццём такое яднанне было ў тым лесе курапацкія шок і адкрыццё хутка прайшлі гэтаксама як і першая эўфарыя нацыянальнага адраджэння вярнуліся на паноўнае месца расійская мова савецкая сімболіка і слаўныя камуністычныя ды кгбэшныя традыцыі праўды пра курапаты аказалася недастаткова каб яна стала флагманам грунтоўная трансфармацыі і першае і самае галоўнае месца дзе мусіла адбыцца гэтая трансфармацыя у сям'і тотальная беларуская з'ява у сем'ях пра рэпрысаваных сваякоў не гавораць можна прывесці выключэнне, але правіла гучыць менавіта так. Не гаварылі за савецкім часам, не сталі гаварыць пасля адкрыцця курапатаў, не гавораць і сёння. Ясна, што яшчэ праз пакаленне ці нават менш гаварыць ужо не будзе каму. Вядома, архівы рэпрэсаваных дагэтуль застаюцца пад замком, але гаворка не пра тое, а пра сямейную памяць, якая не перадавалася. Прычым незалежна ад таго, цікавіліся вы гэтай тэмай альбо не корэспондэнт свабоды Ганна Соус ужо колькі гадоў асвятляе на радыё курапатскую тэму. З яе рэпартажаў склалася цэлая кніга пра курапаты. Сёння Ганна распавядае паказальную гісторыю сваёй сям'і. Калі я показала свайму бацьку фото старой маладышынскай турмы ў кнізе Михася Чарняўскага пра Расціслава Лапіцкага, яго на першай рэакцыі было. Пасля вайны мы з маці сюды прыносілі перадачы бацьку. Восенню будзе 15 гадоў, як майго дзеда Васіля Соусі няма ў гэтым свеце. І мне дагэтуль чамусьці падрабязна не расказалі, за што і колькі ён сядзеў у маладышынскай турме за сталінскім часам дзіцячых успамінаў застаецца толькі як дзядуля Васіль расказваў як да саветаў ён і бабуля зараблялі за дзень працы на ўласнай млыне столькі што за гэта можна было купіць карову моя бабуля люба любіла гаварыць каб не бальшавікі мае дзеці вучыліся б у вільні альбо ў варшаве все трое яе дзяцей атрымалі вышэйшую адукацыю ў менску але яна ўсё роўна згадвала вільню і варшаву яна ніколі не расказвала ўнукам пра тое колькі і чаму пасля вайны сядзеў мой дзед Васіль У маладычні ў будынку, дзе раней месцілася турма, цяпер знаходзіцца архіў не так далёка ад яго музычнае вучэльня дзе выкладае музыку мая стрыечная цюця святлана соус восемь гадоў таму калі на свабодзе пачаўся цыкль палітычная геаграфія я захацела быць першай паехала маладычна спынілася ў цёці і разглядаючы старыя фотоальбомы доўга ўглядалася ў твары сваіх прадзедаў па бацьку мяне ўразілі шляхетныя паўсмешкі прыгожая вайсковая форма стыльнай жаночай сукенкі і глыбокія позіркі за гэта дакладна маглі пасадзіць Засынаючы ў чыстай вялікай хаце ложку з накрухмаленымі белымі прасцінамі, я адчула моцную настальгію па сям'і, якой насамрэч не ведала, але заўсёды інтуітыўна адчувала. Мая маці не вельмі любіла сваю мачыху. Напэўна, гэта было ўзаемным. Але быў момант, калі, згадваючы пра яе, яна падтрымлівала мачыху. У дзень смерці Сталіна Людміла Няхай разам са сваім сынам, зводным братам маёй маці, спалілі партрэт вусатага павадыра. За сталінскім часам быў расстраляны яе бацька Макссіма Куліч, дырэктар школы з бабруйску. Я любіла няродную мне па крыві бабулю Люсю, але яна так мне ніколі і не расказала пра расстрэл яе бацькі. Баялася, як баялася мая родная бабуля Люба расказаць, чаму у маладэчынскай турме сядзеў мой дзед Васіль Соус. Як і многія беларусы, я дагэтуль не ведаю ўсёй праўды пра маіх рэпрасаваных продкаў. у сем'ях пра рэпрэсіі не гаварылі. Тут я хачу зрабіць акцэнт на вось гэтым моманце і пасля адкрыцця курапат не загаварылі. Можна адшукаць масу прычын гэтага маўчання, але на маю думку, пачынаць трэба з сябе з уласнага з пакалення ў пакалення перадаванага страху, які запісаў размовы пра сталінскія рэпрэсіі ледзьве не ў разрад непрыстойнасцяў. А можа быць, настолькі законапаслухмяныя былі і ўлада цэнтрычныя, што пры ўсіх пераменах дапускалі, рассядзеў, значыць, нешта там магло і быць. Нават калі гэта родны бацька альбо дзед, з аднаго боку не поверылі что у сваяка ўсё чыста з іншага не поверылі что нешта змянілася і гаварыць цяпер можна пудзела кгб і анекдоты про таварыша майора нікуды не зніклі таму выходзяць прычына ў гэтым не поверылі таму і не пусцілі ў душы і сэрцы ў розумы і псіхіку ніякай трансфармацыі таму з тым і засталіся з недаверам сваім і страхам Тое самае, дарэчы, адбылося і з чарнобыльскай тэмай і з тэмай русіфікацыі. Курапаты проста дадаліся яшчэ адным каменем на душу і каменем у агарод беларускай нацыянальнай непаўнавартасці яшчэ адной неадпомшчанай абразай нацыянальнай годнасці як нацыя мы мабыць ніяк не даспелімся да таго каб выбраць сабе такіх лідараў што б павялі б нас усіх на расчыстку нашых душэўных агародаў ад камянёў Але ж да пэўнага часу у такім самым стане перабывалі і украінцы і армяне і габрэі маўчалі ў сем'ях, каб не траўмаваць псіхіку дзяцей. Пакуль урэшце не выбралі такіх лідараў і не з'явілася воля лідараў гаварыць пра генацыд галакост ці галадамор на свет цэлы. Нешта падобнае непазбежна адбудзецца і з намі, але ўжо паводле іншага сцэнару і, мабыць, не праз курапаты, бо не перамянілі людзей курапаты, не загаварылі пра гэта ў сем'ях калі і кранаюць гэтую тэму, дык толькі ўскосна, як прыкладам у сямейнай гісторыі з метра бартосіка. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама найвялікшая тайна курапацкага лесу. Пра маіх дзядоў і бабуляў я магу расказаць шмат гісторыяў, але адна запомнілася асабліва, як карцінка сваёй эпохі, як выхаплены кадр. Мой дзед Анатоль Францавіч Бартосік, адысід, спявак, гаварун весялун і музыка на мандаліне быў зацятым і шчырым сталіністам. Паляк сталініст. Для мяне гэтыя рэчы неспалучальныя. Альбо ён быў няшчырым сталіністам, які на ўсялякі выпадак запабягаў перад рэжымам, альбо ён быў кепскім палякам. Зрэшты, кім бы ён не быў, а ягоная звычка заўжды за сталом, якая б нагода не была, ці то дзень нараджэння дзяцей, ці то новы год уздымаць першы тост за вялікага Сталіна, гэтая звычка не дадае майму дзядулю плюсаў. Праўда, да гэтай ягонай звычкі уздымаць першы келях за правадыра і настаўніка, У усе свае кіды знаёмыя неяк прызвычаіліся. Дзень нараджэння дачкі я прапаную выпіць за нашага дарагога і любімага. Гадавіна вяселля, вып'ем першы тост за самага нашага роднага чалавека Іосіфа Высарыёнавіча, абмыўка новай канапы уздымем нашы келіхі за дарагога правадыра. Ну хочацца чалавеку выпіць за Сталіна больш, чым за маму родную. Ну трэба ж зразумець чалавека не самай дабранадзейнай нацыянальнасці і не самай беззаганнай біяграфіі. Але аднойчы дзядуля датаставаўся надыходзіў новы 1958 год. За сталом сабралася шмат гасцей, нават больш, чым звычайна, бо нехта прывёў сваіх знаёмых, нехта запрасіў сваякоў і ў святочнай мітусні неяк толкам не пазнаёміліся але радыёла была настроена на Маскву, шампанскае было разліта па келіхах, ёлка пералівалася сапраўднымі свечкамі і папяровымі гірляндамі. І пад бой крамлёўскіх курантаў дзядуля завёў сваю улюбёную песню. Першы тост я прапаную выпіць за нашага мудрага і вялікага таварыша Сталіна. Келіхі ўзняліся далёка не ўсе. Узнікла напружаная пауза, У паветры павісла нядобрая цішыня. Дзядуля паўтарыў свой тост. Колькі келіхаў былі дэманстратыўна пастаўленыя на стол. Дзядулю шапнулі, што сярод гасцей ёсць тыя, хто прыйшоў з лягера, Але той ніяк не сунімаўся. І трэці раз з ідыёцкім бляскам у вачах прачытаў оду мудраму настаўніку. І тут здарылася тое, чаго дзед не чакаў. Ягоны лепшы сябра, які ніколі не сядзеў, які заўжды моўчкі выпіваў разам з дзедам з-за правадыра. Гэты лепшы сябра паволі паставіў свой келіх на стол, павярнуўся ўсім корпусам да дзеда і, гледзячы проста таму ў вочы, заляпіў дзядулю звонкую аплявуху. Скандал узнік ненадоўга, бо ўжо праз хвіліну ён быў замяты ў наступных тостах, у размовах пра жыццё, у расповедах тых, хто прыйшоў адтуль. І свята пакацілася далей, патанаючы ў дыме папіросаў казбек, пад голас патэфоннага ўцёсава і яшчэ доўга працягвалася на заснежаных вуліцах з доўгімі провадамі гасцей. Кажуць, пасля таго новага году дзядуля больш ніколі не ўздымаў тостаў за вялікага правадыра. адно з тлумачэнняў чаму ў беларускіх сем'ях не гаварылі пра рэпрэсаваных сваякоў і ўвогуле пра сталінскія рэпрэсіі гучыць так не ведалі самі не ведалі што там і як але гэта няпраўда Масавыя расстрэлы 30-х гадоў не маглі быць таямніцай у тагачасным менску. Нават дзеці з навакольных вёсак пра тое ведалі. Ці уявіце сабе, калі б сёння штодня расстрэльвалі сотні жыхароў і гасцей сталіцы. Нерэальна, каб мы пра гэта нічога не чулі. Таму ведалі беларусы пра ўсё гэта і да адкрыцця курапат. Прычым ведалі ўсе, але не гаварылі. Таму на пераходзе пакаленняў гэтае веданне кудысьці прапала. Неяк у гутарцы на гэтую тэму з журналістам Андреем Баркоўскім мяне спыніла яго выказванне пра тое, што і да адкрыцця курапат усе пра гэта ведалі, калі не розумам, дык чуццём. Ёсць месцы, пра якія кажуць, хацеў бы сюды вярнуцца там лёгка дыхаць, там плённа думаецца і не да роспачы. Такім месцам можа быць лес. Лес не належыць нікому, нават падлеткам паваеннага пакалення, якія пачуваліся гаспадарамі сусвету ў навакольных менскіх лясах. Пакуль аднойчы лес не спалохаў нас і не прымусіў ставіцца да сябе з насцярогаю і пашанай. Але што той выпадкова знойдзены ржавы нямецкі вальтар ці страляныя гільзы другой сусветнай, калі аднойчы лес расказаў пра абсалютнае зло. Мы яшчэ не ўсведамлялі, што гэта такое, а зло ўжо мела сваё ўяўленне пра нас. Я не быў у курапатах падчас раскопак зянона пазняка, які першы сказаў праўду. Аднак перад тым ужо было прадчуванне праўды. Паўжывыя ахвяры рэпрэсіяў, якім удалося ацалець, з пачаткам адлігі вярнуліся ў родныя мясціны і маглі жыць проста ў кватэры насупраць. Пра такога нават у сябе на кухні гаварылі паўшэптам і цураліся не таму, што грэбавалі, а таму, што ад яго веяла подыхам смерці. Рана пастарэлыя, чужыя сярод сваіх тыя людзі прынеслі з сабой прадчуванне праўды. Бяда была ў тым, што тады мы больш хацелі няправды, а менавіта прадчуванне. У саму праўду не хацелася верыць такой страшнай яна магла аказацца. Так і выраслі з тым прадчуваннем. А праўда між тым крычэла адусюль: « Вас падманваюць. Я не быў у курапатах 88 годзе, калі адбылася першая масавая дэманстрацыя дзяды. Я быў у войску. Ад дзіўнага і новага слова чаромха свярбела ў носе. Маці вохкала і дзяквала Богу, што мяне там не было. Я быў там аднойчы. Тады у 89 велізарны натоўп людзей пранес крыж пакутаў праз увесь горад. Я прайшоў гэты шлях і больш не хачу туды вяртацца. Хваляванне таго моманту важна перажыць аднойчы. Праўда, пра курапаты Гэта праўда, якую згубілі нашы дзяды, не знайшлі бацькі, адшукалі мы і будуць ведаць нашыя дзеці. Бо гэты лес зрабіў нас іншымі. Вялікая таямніца перастала быць таямніцай. Штогод на дзяды сотні людзей прыходзяць у курапаты, каб памянуць тых, хто загінуў ад бальшавіцкай кулі. Але я не магу туды ісці. Ёсць месцы, пра якія кажуць, не магу туды вяртацца. Для мяне курапаты якраз тое месца. Я не хачу вяртацца ў курапаты, і не хачу, каб курапаты вярталіся ў Беларусь. сяржука вітушкі свой погляд на гэтую справу як чалавек грамадскі ён схільны наадварот заклікаць людзей у курапаты я думаю чаму так мало людзей прыходзіць у курапаты Чаму людзі баяцца дакрануцца да гэтага да гэтай праўды напэўна кожны чалавек у беларусі чуў пра гэта але по-ранейшаму хаваецца ад этой інфармацыі ну так бывае што калі чалавеку баліць то другі будзе крычаць мітусіцца шукаць некага паратунку а другі будзе наадварот цярпець вот неяк так ёсць народы якія многа пра гэта гавораць і Не просто гаворыць крычаць а беларусы таксама ж ведалі ведалі пра гэтыя рэпрэсіі ўсе але наши бацькі дзяды маўчалі выбралі такую тактыку цярпець хай забудзецца хай э, так вот загоятся гэтыя раны ну ім гэта можа і памагло але дзецям унукам гэта ўжо інфармацыя была невядомая гэтая праўда была невядомая і э, таму дзеці і ўнукі сёння рызыкуюць паўтарыць гэтыя памылкі таму ніхто не абураецца калі сёння існуюць гэтыя камуністычныя назвы вуліцаў і гарадоў і узнаўляюцца помнікі сталіну не то што там помнікі леніну стаяць таму трэба гаварыць і трэба вывучаць гэтую гісторыю у беларусаў ёсць свой спосаб свой настрой з якім можна дакранацца да гэтай праўды вось на дзяды ці на радуніцу людзі ідуць на могілкі з вельмі дзіўным адчуваннем няма болю, няма здранцвення, няма енкаў, няма плачу. Так вот як у момант пахавання, а на дзяды на радуніцу ідуць з мудрым спакоем. І вось з такім настроем варта падступацца да гэтай тэмы. Дзве процілеглыя, але не супярэчныя думкі. Адзін заклікае дакрануцца да курапат, другі адказвае: не хачу туды вяртацца. Яны не супярэчныя, бо кожны выбірае сваё. Гэта зусім не значыць, што аднаму больш баліць, чым другому. Калі гэтыя думкі заспрачаюцца між сопку, дык зусім не за боль, а толькі за патас і за якія-небудзь па-рознаму зразуметыя нацыянальныя ці дзяржаўныя інтарэсы. Беларусы ў масе сваёй адмаўчаліся пра сталінскія рэпрэсіі. І цяпер ужо позна заклікаць гаварыць пра гэта ў сем'ях тым больш што грамадскі клімат ніяк не спрыяе такім размовам тым больш што нікуды не знік страх тым больш што колішні недавер даўно схапіўся нібы цемент але і курапаты не адыгралі яшчэ ўсёй сваёй гістарычнай ролі іншая рэч што таго шоку 20гадовая даўніны не паўторыш у курапатаў на маю думку іншы працяг не палітычны а культурны Яны мусяць ператварыцца ў эпас, дзе сотні тысячы сведчанняў узліюцца з мноствам вобразаў айчыннай культуры, пачынаючы ад неверагодна дакладных прароцтваў Янкі купалы, які ў вершах сваіх бачыў і апісаў курапаты задоўга да катастрофы, пачынаючы з коласа і з быкава. Аднак гэта ўжо тэма іншая перадачы.